diyorlar ki ya işte şu öğrencilere bir program yapacağız. İşte meyve suyu lokum dağıtacağız. Gönderir misin? Adam meyve suyunu gönderiyor. Lokumları gönderiyor. Allah yolunu harcadı ya. Açıyorlar bakıyorlar ki lokumlar kurtlanmış. Meyve suların son tarihleri geçmiş. Şey yok. Yani adam onları kurtulmak için deposunu boşaltmış. Ama sahabe de öyle değil. Az sonra okuyacağız. Ebu Talha hadisini. Ayet inince لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden harcamadığınız sürece hoşunuza giden, beğendiğiniz şeylerden harcamadığınız sürece لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ Bir, el-hayrul kefir bolca hayır. Allah katındaki hayırlara eremezsiniz diyor ayette. Cennete eremezsiniz. Hayra eremezsiniz. Sevdiklerinizden harcamadığınız sürece, infak etmediğiniz sürece. Enes radıyallahu anh diyor ki قال كان Ebu Talha radıyallahu anh أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل Enes radıyallahu anh anlatıyor bize. Diyor ki Ebu Talha Medineliler arasında, Ensar arasında Ensar arasında hurma ağaçlarına, hurma tarlalarına, hurma bağlarına sahip olanlar içinde en zengin olandı. Yani mal olarak, mülk olarak en çok kimde var? Ensardan Ebu Talha'da var. Radıyallahu anh. وكان أحب أمواله إليه بيرحا ve bu bir sürü tarlası var, bir sürü hurma bahçeleri var. Bunların arasında en sevdiği Beyruha adında bir bahçe. Beyruha. O وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ Tam Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi, mescidi nebeviyi gören. Yani Peygamberimizin mescidi bu tarlanın, bu bahçenin kıble tarafında. Yani yeri konumu da çok süper. Konumu da güzel. Efendim? Hilton. O arkada var ya Hilton. Şu andaki otellerin olduğu yerlerden daha ön tarafta. O zamanlar mescid küçük. Evet. Bütün Medine şu andaki mescidin bahçesi kadar. Ebu Talha'nın da en sevdiği yer Beyruha bahçesi. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu bahçeye gidermiş. Bu bahçeye girermiş. Diyor ki bu bahçenin diyor o suyundan da ne yaparmış? Güzel suyundan içermiş. Su da var bahçede. Diyor ki Enes, kâle Enes, felemma nezelet hâzî lâye. Allah-u Teala'nın şu ayeti inince لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden infak etmedikçe, harcamadıkça birre, hayra eremezsiniz. Nail olamazsınız. Ayet indi diyor. Kâme Ebu Talha ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Talha hemen kalktı ayağa diyor. Dedi ki Fekale ya Resulallah İnne Allah enzel aleyke len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ey Allah'ın Resulü Allah Teala'nın sana şu ayeti indirdiğini biliyoruz. Birre iğneye, cennete Allah yolunda harcamadan, sevdiklerinizden harcamadan eremezsiniz. Ayeti de indi. Biliyoruz diyor. Ve inne habbe mali ileyye beyruha. Diyor ki ey Allah Resulü benim diyor malımın içinde, mülkümün içinde, servetimin içinde en sevdiğim beyruhadır. O bahçedir diyor. Ve inneha sadakatun lillahi teala. Bu diyor sadakadır Allah yoluna. Veriyor aleyhissalatü vesselam'a. Ercu birraha ve zuhraha endallâhi teâlâ. Niye veriyor bunu? İnsanlar vay be bu Talha'ya bak. Ne zengin adammış. Tesinler iyi değil. Diyor ki uridu birraha ve zuhraha endallâh. Allah katında bunun hayrını bekleyerek ve ecrini bekleyerek, sevabını bekleyerek veriyorum ey Allah'ın Resulü diyor. Şimdi insan öyle bir hale gelmiş ki adam e, evindekini çöpe atıyor. Ama Allah yolunda harcamaya eli varmıyor. Allah onu ona nasip etmiyor, muvaffak kılmıyor. Bakıyorsun eli titriyor adamın. Bu sahabe de ayeti görmüş. Ayet inmiş. Diyor ki bunu diyor Allah yolunda harcıyorum. O kadar değerli bir bahçemiz. Yani insan ne yapar orada? Ya şimdi var bir sürü arsamız, tarlamız var. Şimdi burada yani mescidin hemen dibinde Güzel suyu da var buranın. Yani e, burayı değil de şu arka tarafta şu hani şeyde Uhud Dağı'nın oralarda biraz daha uzak. Oralarda verelim diyebilir. Ama ayette diyor ki Allah yolunda sevdiklerimizden harcamadıkça dirre eremezsiniz. Çünkü diyor ki ben dirre cennete hayra ermek istiyorum. O halde tamam. فَدَعْهَا ya Resulallah haythu erakallah. Allah'ın diyor sana öğretip sana haber vereceği yere sen ne yap bunu? Kullan. Ne, ne uygun olarak, neyi uygun olarak görüyorsan hangi işte kullanmak istiyorsan bu bahçeyi al kullan. Bitti. فَقَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bahin. Bahin Arapçada Arapların taaccup ifadesi, hoşuna giden bir şeyi ifade etmek için kullandığı bir terim. vay be helal olsun. Helal olsun vay be diyoruz ya bir Türkçe'de hani. Kısa kelimelerle çok şey ifade ediyor. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın. Helal olsun sana. Ey Ebu Talha. Maşallah. ذَٰلِكَ مَالٌ rabih Diyor ki Peygamber işte diyor bu mal rabih. Sahibine kazandıran ve kazanan bir maldır. Niye? Çünkü bu malın ya yedi ya on ya da yedi yüze kadar ne var? Karşılığı var. Ya on ya da yedi yüze kadar karşılığı var. Bu mal kazanan bir mal. Sen elindeki Allah yolunda harcamadığın bir şeyi en fazla üç katına beş katına verebilirsin. En fazla. Ama 700 kat. Ve 700'ün ardında Allah'ın sadece bildiği daaf mudafa kat kat sevap var. Peygamberimiz diyor ki ذَٰلِكَ مَالٌ rabih İşte kazanan mal budur. Kazanan ticaret budur. Kazanan mal bu. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ Diyor ki senin diyor ey Ebu Talha bu söylediklerini işittim. Duydum. وَاِنِّي اَرَى اَنْ تَجْعَلَا فِي الْاَقْرَب۪ينَ Yakın akrabalarına kıl bunu. Yani yakın akrabalarına ver. Harca bunu. Sadakan onlar için olsun. فَقَالَ Ebu Talha اَفْعَلُ ya Resulallah Diyor ki Ebu Talha öyleyse tamam ben de bunu ne yapıyorum? O şekilde yapıyorum. Ey Allah'ım. Ya demiyor ben zaten akrabalarıma bakıyorum o zaman. Şeytan çok oynar değil mi? Ya o zaman tamam bu tarlayı ben geri alayım. Vazgeçtim yok. Evet diyor. Öyleyse öyle yapıyorum ey Allah'ın Resulü. فَقَسَمَهَا Ebu Talha fi akaribihi ve beni ammihi Ebu Talha bu bahçeyi akrabaları ve amca oğulları arasında taksim ediyor. Dağıtıyorlar. Allah. Şimdi insanlar akrabasının Allah'ın vermiş olduğu, ona vermiş olduğu miras hakkını ona vermiyor. Değil mi? Yani bırakın Allah'ın yolunda sadaka harcamayı, nafaka vermeyi. Adam ölmüş, baba ölmüş, arkada çocuklar bırakmış, mirasçılar bırakmış. Allah bu hakkı kime veriyor? Bu mal artık o ölen adamın değil. Bu mal kimin? Ardından kalan varislerin. Bakın vermiyor adam. bırakın malını harcamayı. Subhanakallahumma ve hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب